Kom af en sit in die stof, jonkvrou, dochter van Babel. Sit op die grond zonder troon, dochter van die Galdeers. Want jy sal nie langer genoem word die vertroetelde en verf, nini. Nee, nee. Neem die handmeel en maalmeel, slaan je sluier op, tel die kleed op, ontbloot die been, trek dier die riviere. Laat jy skande ontbloot word, ja, jy skande gezien word. Ek sal wraak neem en geen mens verskoon nie. Ons verloser, Zijn naam is Jere van die Leerskare, die Heilige van Israël. Zet doodstil, en gaan in die duisternis, dochter van die Galdeers, want jij zal niet langer genoemd worden gebiedster van die koninkrijken nie. Ik was toernig op mijn volk, ik het mijn erfdeel onheilig en hulle in jou hand oorgegee, jy het hulle geen barmhartigheid bewys nie, op die grijsaard het jy jou jeuk baie zwaar laat druk en gesê, ek sal in eeuwigheid wees, gebiedster voor altijd, Jy het hierdie dinge nie ter harte geneem nie, al die einde daarvan nie gedink nie. Oor dan nou dit, welistige wat so veilig sit, wat in jou hart sê, dit is ek en niemand anders nie. Ek sal nie as wees sit of kinderloosheid ken nie. Hierdie twee dinge sal dan in een oomblik, op een dag, oor jou kom, kinderloosheid en wederweeskap, in volle maat sal hulle jou oorval, ondanks die veelheid van jou toberije, ondanks die groot menigte van jou besweringen en jy het op jou boosheid vertrouw, jy het gesê, niemand zien mij niet. Jou wijsheid en jou kennis het jou verlei, zodat jij in jou hart gesê het, ek is dit, en niemand anders niet. Daarom oorval een onheil jou wat je niet zal weet om te besweer nie, en een onheil val op jou wat je niet kan versoen nie, en skielik oorval jou een verwoesting zonder dat je dit weet. Tree toch op met jou besweringen en met die menigte van jou toberije waarmee jy jou vermoei het van jou leeg af, Misschien kan jij iets uitrig, misschien kan jij skrik aan my oog. Jy het jou vermoei met die menigte van je plannen, laat hulle toch optree in jou red, die wat die hemel in deel, die sterrekijkers wat elke maand laat weet wat oor jou sal kom. Kijk, hulle het geword soos stoppels, vier het hulle verbrand, hulle kan hulle self nie red uit die mag van die vlam nie, dit is geen kool om bij warm te worden, geen vier om daarvoor te sit nie. Dit het aan hulle, jou koopmans, met wie jy jou vermoeid het van jou jeug af, elkeen dwaal sy eie koers, niemand is daar wat jou red niet.